Vi är ett litet folk, men vi har ett stort land att bo i. Se på Europakartan. Vårt land breder vida ut sig i västdelen. Men vi är få. Vi är de ensamma stugornas folk och även om vi numera delvis bor i städer så är vi dock någon gång komna från bönders, torpares, backstugesittares stugor. I ensamheten i stora ödsliga skogar har svensk folksjäl danats genom tusenden av år. Brottningen med stenen och stubben när åken bröts har gett oss krafter, andliga och kroppsliga. Och starkt motstånd utvecklar starka krafter. Så har detta lands skog och mark präglat oss, gett oss det egnaste, upprinnelsens källa till vår folkstyrka, den ensamme skogsbons stolthet och frihetssinne och den sege odlarens ihållighet. Det verkligaste svenska är sålunda ursprunget, vår växtplats, det är för mig den barndomens jord. Där sprang bar, barfota något dussin somrar och kände enrisbuskens barr under fötterna. Barndomens mark, det är vårens allt ljusare kvällar med morkullsflykt över stugbacken och tranornas skrik från kärret. Det är sommarens solvärmda bäck med sitt ljumma vatten plaskande kring barnaben med sårskorpor på knäna. Det är höstens röda lingontuvor och det nedfallna äpplet i daggräset en klar morgon. Det är vinterns snödrivor vid Fastebron. Det är iskanan och Kältbacken. Det är några barn i en gråmossig soldatstuga på Skogsbacken en enslig kväll i skymningen. Far är på regementsmötet, mor på dagsverke uppe i roten. Barnen sitter vid stugans fönster och trycker sina näsor platta mot glaset. Syns det inte någon där nere på vägen? Det är fattigdom, men en stolt fattigdom som hjälper sig själv till livets tillräckliga uppehälle. Till det grova men mustiga dagliga brödet från rågen på åkerlappen kring stugan. Det är en sund och fri barnaväxt, som den vilda örtens mellan enbuskarna i hagen. Det är frid och trygghet i ett fredligt land där barnen födes fria av fria föräldrar. Ett land där också de minsta backstugors barn får pröva sina möjligheter av alla slag så långt deras krafter räcker till. Ett land där var och en får växa efter sin egen art. Detta är det egna, det som aldrig ska låta sig utbyta mot något främmande. Detta är roten och blodsbandet, min andliga arvslott, som jag har att föra orörd vidare åt mina egna barn. Detta är för mig det svenska, det omistliga. En dröm om ett Sverige för svenskar. Jag har en dröm om Sverige, där hela Sverige lever. Om en blomstrande landsbygd och öppna landskap. Jag har en dröm om Sverige, ett tryggt, enat, ett oberoende Sverige. Jag har en dröm om Sverige, om det blågula och därmed gröna Sverige. Jag har en dröm om Sverige där alla svenskar, oavsett ekonomiska förutsättningar, har samma rättigheter och skyldigheter. Jag har en eh, dröm om Sverige, om det ljusa Sverige. Jag har en dröm om Sverige där hela befolkningen får den vård vi behöver och förtjänar. Jag har en eh, dröm om Sverige, om en riktig svensk midsommar. Det mest underbara på jorden. Där vi alla, unga och gamla, dansar på en solig äng nere vid den glittrande sjön. Jag har en dröm om Sverige utan arbetslöshet. Jag har en dröm om Sverige i fred. Jag har en eh, dröm om Sverige, om eh, snöstormar i mörka vinternätter. Det som skapat vår motståndskraftiga folksjäl. Jag har en dröm om Sverige med låg kriminalitet, där vi är trygga och litar på varann. Jag har en eh, dröm om eh, Sverige där eh, skidlandslaget just tagit stafettguld i de olympiska spelen, där eh, flaggan går i topp till du gamla du fria. Jag har en dröm om Sverige, ett Sverige med valfrihet. Jag har en dröm om Sverige, om lekande barn långt, långt från betonggetton och evig svart asfalt. Jag har en dröm om Sverige utan inre motsättningar, om Sverige där vi älskar varandra. Jag har en eh, dröm om Sverige, ett eh, demokratiskt Sverige. Jag har en dröm om Sverige, ett Sverige utan eh, våldtäktsmän, narkotika och prostitution. Jag har en dröm om Sverige där seglen fylls med vind. Om Sverige, om svenskarna. Ett träd med djupa, djupa rötter. Omöjligt att rycka upp. Eller att rubba. Jag har en dröm om Sverige med dans bort i vägen i lördagnatten. Jag har en dröm om Sverige med starka familjer, många barn. Jag har en dröm. En dröm om Sverige, om eh, gemenskap framför den sprakande brasan i stugan på skärgårdsön efter fisketuren. En mörk, regnig, kall höstnatt. Jag har en dröm om Sverige, vårt kära Sverige. Jag har en dröm om Sverige, där den ständiga parollen klingar Håll Sverige rent. Jag har en dröm om Sverige där alla har ett hem. Jag har en dröm, en dröm om Sverige, en dröm om Sverige som det en gång var. Jag har en dröm, det är min farliga dröm, min farliga minne, min farliga vilja. Jag har en fråga, min farliga fråga. Hur kunde ni? Hur kunde ni förstöra vårt gemensamma allt? Sverige. Ett samvete svart som Afrikas natt. Ett ansvar tungt som inget annat. Jag har ändå en dröm, mer än en dröm, att framtiden tillhör oss riktiga, det ärliga, svenska folket. Det mörka, tjocka molntäcket ersätts av vita molntussar på den ljusblå svenska himlen. ska läsa en artikel av eh, Rasmus Gårdebrink som eh, leder ND i Vimmerby, en lokal avdelning. Och de rör sig ju givetvis även i andra orter där nere. Och den heter med rubriken För en folklig och kulturell mångfald mot mångkultur och integration. Och efter det, efter den ganska långa artikeln så skall jag berätta hur ni kan prenumerera på den tidning som Nationaldemokraterna ger ut och som heter då Nationell Idag. Och jag läser mycket bra artikel av Rasmus Gårdebrink, ND Vimmerby. Världen består idag, än så länge, av en mängd olika folkslag. Till dessa folkslag hör också många olika kulturer. Vårt folk har själv utformat en egen kultur genom historiens gång som är anpassad för folkets behov. I kulturen ingår också aspekter som seder, traditioner, moral och leverna. Kulturen figurerar alltså som ett rättsnöre för folket samtidigt som kulturen också tar till sig nya influenser från andra olika kulturer eller skapar helt nya influenser. Dessa fungerar dock bara om folket är i behov av en sådan influens och själva tar upp den i den egna kulturen. Inte genom påtvingad mångkultur som söndrar den inhemska kulturen och förgör ursprungsbefolkningen. Alla folkslag och kulturer världen över är unika och värda att bevara. Dock så finns det destruktiva fenomen som vill tillintetgöra denna mångfald Folkblandning, integration och mångkultur är exempel på sådana fenomen som ämnar bekämpa den folkliga och kulturella mångfald i världen. I Sveriges riksdag finns sju partier som alla är för dessa tre destruktiva ting. Det svenska politiska etablissemanget och deras hjärtefråga har kommit att bli frågan om att tvinga på det svenska folket den mångkultur som vi inte vill ha. Trots att opinionen visat på ett starkt motstånd mot mångkulturen så har de så kallade folkvalda valt att vända folkviljan ryggen. När det politiska etablissemanget pratar om integration så vill de utplåna de olikheter som gör oss till olika folkslag med olika kulturer, alltså unika tillkomster. Men att detta inte är annat än en illusion byggd på hyckleri krävs det inget geni att förstå. De invandrade, invandrande folkgrupper som idag finns i Sverige vill naturligtvis lika lite som vi svenskar göra avkall på sin identitet som har skapats genom historiens gång. Massinvandringen för med sig olika folkslag till Sverige som i sin tur tar med sig sina olika kulturer till Sverige, något som är helt logiskt. Alla kulturer skiljer sig på ett eller annat sätt, vissa mindre, andra mer. Kulturerna i sig har olika syn på hur livet ska levas, vilka traditioner som ska följas samt att synen på rätt och fel varierar kraftigt. När kulturerna tvingas på varandra i ett socialliberalt samhälle vars mål är fullständig mångkultur uppstår helt naturligt konflikter kulturerna emellan. Detta på grund av människans överlevnadsinstinkt. En individ som tillhör en folkgrupp, en kultur och kanske en religion håller detta mycket högt och är beredd att försvara det. Dessa ting är det som har format individen till det den har blivit och att ge upp allt värdesättande och älskvärde för att passa in i ett integrerat samhälle vore otänkbart. Ta bara en titt på våra mångkulturella förorter för att inse att mångkultur och integration inte leder till en bättre värld som alla kan leva i. Det leder enbart till rotlöshet, konflikter och otrygghet. Det mångkulturella samhället är destruktivt för alla, vare sig du är svensk eller inte. Därför bör vi värna om en värld bestående av en folklig och kulturell mångfald, enade mot mångkultur och integration. En värld bestående av olikheter istället för en värld bestående av en rotlös massa med en enda kultur och mångkulturen. Om integrationen lyckas i Sverige så blir det framförallt vi svenskar drabbade eftersom vi inte kommer att ha något val att själva få avgöra vilka kulturer eller vilka kulturella influenser vi ska ta upp i vår kultur. Vi har fått det klart för oss att vi inte borde ha skolavslutningar i kyrkan eftersom detta inte passar in i det mångkulturella samhället och kan kränka elever från andra kulturer. Lika mycket har vi fått klart för oss att eh, historiska symboler och svenska flaggor bör förbjudas i alla möjliga sammanhang. Så även stoltheten över att vara svensk. Då detta likväl kan kränka andra människor. Att eh, avsluta skolåret i kyrkan tillhör vår kultur. Likaså att vara stolta över oss själva och över dem som offrat sig genom historiens gång för vår nation. Men eh, helt plötsligt skall vi svenskar göra inskränkningar i vår egen kultur. Bara för att anpassa oss till det nya mångkulturella. Till den nya mångkulturella samhällsordningen som politikerna har skapat. Vår kommentar. Men politikerna bor inte i de mångkulturella bostadsområdena själva med några enstaka få undantag. Slut parentes. Vår kommentar. Vem har gett tillåtelse till detta? Och varför har ingen satt ner foten och sagt Nu får det vara nog. Vi vill inte ha mångkulturen kvar. Vi är svenskar och vi vägrar att acceptera detta samhälle som vill förinta vårt folk och vår kultur. Nationaldemokraternas ideologi grundar sig bland annat på etnopluralismen som innebär att alla folkslag i världen skall ha rätt till ett eget land där folket kan leva i frihet och oberoende. Som svenskar sätter vi vårt eget folk främst i den kamp vi bedriver. Inte bara för att mångkulturen är så påtaglig i just Sverige utan för att vi riskerar att förlora det som vi värderar eller värdesätter och älskar. Vi anser att vårt folk är värt att få leva vidare i frihet utan politiskt hyckleri, mångkultur och integration. Vårt folk har en ärofylld historia som utkämpas i krig, kalla vintrar och hårda tider. Men inget av dessa har kunnat rubba vår kamp för överlevnad. Vi har alltid kunnat enas i svåra tider och kämpa tillsammans. Men hot mot hot som uppenbarats. Politikernas mångkultur riskerar att inom några årtionden sätta stopp för en era. Ett tidevarv av eh, stolthet, ära och svenskhet. Vårt folk är under attack för att slutligen suddas ut från världens spelplan. Det har återigen blivit dags att plocka upp svärdet och kämpa för en fortsatt överlevnad i en värld av folklig och kulturell mångfald har även det svenska folket en plats. Verkligen bra artikel från Rasmus Gårdebrink. Adressen till honom är rasmus.gardebrink nationell idag. Jag läste en fin artikel ur Nationell idag som är Nationaldemokraternas egen tidning. Eh, nummer 8 oktober 2007 och den kommer väl nu ut varannan vecka och målsättningen är varje vecka. Och eh, man ska då ringa upp, jag tror det var 10 000 och eh, värva tusentals nya prenumeranter. Under hösten har redan 500 eh, nya kommit och det ökar ju. Folk eh, kontaktar ju redaktionen frivilligt så att säga också. Och ni kan alla hjälpa till här. Jag ska informera nu. Mm, stöd utgivningen. Prenumerera på Nationell Idag. Besök oss på internet nationellidag.se Jag repeterar nationellidag.se Och jag kommer både på Jallarhornet och Radio ND att eh, informera om den här tidningen eh, allt oftare nu. Eh, Nationell idag, det är tidningen som skriver om verkligheten som den är. Utan politiskt korrekta skygglappar. skygglappar. Och eh, när de etablerade medierna för, förvränger och sorterar bort för dem obehagliga nyheter. Till exempel om invandrarrelaterad brottslighet. Ja, då får ju folket en missvisande bild av samhället och därför har utvecklingen i Sverige kunnat skena iväg som det har gjort från tryggt folkhem till mångkulturell mardröm. Nation nationell idag behövs som en motvikt mot de politiskt korrekta medierna. Under hösten höjer Nationell idag utgivningstakten från eh, månadsutgivning till veckoutgivning. Men detta kan bara lyckas om du och andra tecknar en prenumeration så att tidningen bär sig ekonomiskt och så småningom får pressstöd. Målsättningen måste då vara att komma upp i en upplaga av 3000 exemplar tror jag. Och därför, beställ tidningen. Ett helt år höll jag på att säga, nej men det blir så här, 12 nummer. 249 kronor. Och extra bidrag är mycket välkomna. Eller 6 nummer av tidningen Nationell idag. 145 kronor. Nu säger jag plusgironumret tre gånger. 20 56 18 streck 2. Jag repeterar. 20 56 18 streck 2 och för en sista gång 20 56 18 streck 2 12 nummer alltså 249 kronor och extra bidrag utöver det tas tacksamt emot. Tidningen behöver allt stöd. Eller sex nummer för 145 kronor. Och extra bidrag därutöver är hjärtligt välkomna. Ett lösnummer kostar 20 kronor och kan också insättas på 20 56 18 2. Och ni kan få snigelposten här. Ganska liten text här. Du kan också då skicka 20, en 20-sedel, en Selma till eh, ND box 42 021 126 12 Stockholm. För provexemplar av tidningen Nationell idag då. Skicka med 20 sedel till ND box 42 021 postnummer 126 12 Stockholm. Ring dygnet runt 745 08 13 745 08 13 745. Ja, hjärtligt eh, välkomna till eh, Nationaldemokraternas eh, närradioprogram på Stockholms närradio. Vi sänder här på 88 MHz varje söndag mellan klockan 17.30 till 18.30. Jag heter Gunnar Andersson som är inspelningstekniker och producent. Ansvarig utgivare Rickard Karlberg och eh, producent eh, för det tekniska är Georg Lindberg. Besök Nationaldemokraterna på internet. Vår adress är nd.se nd.se Personligen så sköter jag den lokala avdelningen för Nationaldemokraterna i Sigtuna kommun- Adressen är nd.se sigtuna. Ring alltså till, till Nationaldemokraterna dygnet runt och beställ ett gratis informationspaket på 745 08 13. Om man inte sjunger med så ska man helt enkelt bara vara tyst. Man ska inte stå och låtsas att man eh, kan följa med. För det är jättemånga som gör. Nationalism är någonting som har använts längs vägen på olika sätt. I krissituationer så blir ju nationalismen, då växer den. I eh, sådana här lugna tider som kanske trots allt vi lever i nu så är nationalismen låg. Och att eh, den generellt och ganska länge har varit så här ljum i Sverige har ju bland annat att göra med att vi har haft en lugn historia. Kanske är det detta, en nationalistisk svacka, som gör att nationalism för många idag är något fult. Ja, det kan nog hända att den ibland behandlas som någonting fult eller någonting förlegat eller någonting som eh, inte riktigt känns modernt. För det finns ju andra ord, det finns det globala. Och man spelar ut eh, det nationella mot det globala och då känns nationalismen förlegad, kanske unken. Och punschpatriotism och sådant. Va? Men vi har ju olika ord för det här. Chauvinism, eh, nationalism, patriotism. Och de eh, har olika innebörder kan man säga. Så att eh, chauvinist ska man ju definitivt inte vara. Eh, slå sig för bröstet och, och vara full på Danmark-Sverige-matcherna och bära sig åt. Eh, nationell, patriotisk är ju en annan sak. Eh, men man kan ju också vara lokalförankrad och sådant i förhållande till det stora. Jag tycker det är synd om man spelar ut nationellt mot globalt. Båda eh, aspekterna talar till oss och kan fungera tillsammans. För många är nationalsången en stark symbol för nationalism. Jag tog mig ut bland fikande studenter för att höra vad de tänker när de hör Du gamla, du fria. Aha, vad tänker du på när du hör det? Eh, det väcker starka känslor. <laughs> jag tänker väl främst, eh, man förknippar väl det med alltså, det typiska svenska, gör man inte det? En vajande svensk flagga, eh, köttbullar, sill, Absolut Vodka, <laughs> eh, Volvo och IKEA. Ehm, jag tänker på sport också. För varje event, OS och VM, om man har vunnit en medalj och så ehm, sjunger ju alla idrottsmän med lite grann. De står sådär och nynnar på låten. alltså det första man tänker på är givetvis eh, just den här versionen känns väldigt prisutdelning. Om du förstår. OS, eh, kanot. Eh, framförallt kanot av någon anledning får jag upp i huvudet. Utan att tänka allt för länge. Finns det andra versioner av eh, nationalsången som man eh, tänker på någonting annat när man hör? Eh, det är i sådana fall om det är köraktigt sådär. Eh, och då är det väl mer jag vet inte, skolavslutning sjunger man kanske inte så mycket sånt. Men det har ändå en sån feeling på något sätt. Mm. Antingen pris eller också någon slags avslutning. Liksom. När, när man spelar den här låten då, eh, måste man sjunga med då? Helst, fast det beror också på sammanhang. Eh, den som har tagit pris då, om vi återigen går tillbaka, måste ju sjunga med. Liksom. Eh, om rösten bär, det vill säga. Det är ofta lite tårdrypande och sådär. jag tänker nationalism och jag tänker svenska nationaldagen och framförallt så tänker jag på mig själv när jag gick i lågstadiet och slutade sjunga strofen Jag vill leva, jag vill dö i Norden. Det insåg jag som åttaåring att jag absolut inte ville. Varför då? Eh, för att jag tyckte att svenskar var torra och tråkiga och mesiga. Eh, jag har väl lite bytt uppfattning sedan dess men eh, då kom jag ihåg att jag såg på skolavslutningen och vägrade sjunga låten. tyvärr så får jag säga hockeymatcher. Um, även allt politiskt runt omkring blir intressant också. Hela 90-talsvågen med Ultima Thule och sådär. Det är väldigt mycket annorlunda tankar som dyker upp i huvudet när jag hör den här. Måste man sjunga med när nationalsången spelas? Jag tror det är många som tycker det ja. Måste man ställa sig upp när nationalsången spelas? Det bör man göra. Varför då? Det är kutym. Är det så frågar man sig. Måste man ställa sig upp när nationalsången spelas? Måste, måste. Det, det är väl upp till var och en. Är det verkligen det? Ja, det tycker jag. Man kan ju inte tvinga någon att sjunga med. Om de ja. spelar nationalsången och alla ställde sig upp, skulle du kunna sitta ner? Mm, det beror väl på. Nej, jag hade, jag hade ställt mig upp. Det hade jag gjort. Såvida jag inte hade till exempel brutit benet så jag var tvungen att <laughs> sitta ner. men, Varför hade du ställt dig upp? Ja men det tillhör väl. Det ger, det ger mer effekt och när man sjunger med också det blir bättre röststyrka. Eh, men om det till exempel är i början av en fotbollslandskamp. Nu är det väldigt sportigt det här om du märker. Men då, då tycker jag man ska sjunga med. Eh, och om man inte sjunger med så ska man helt enkelt bara vara tyst. Man ska inte stå och låtsas att man eh, kan följa med. För det är jättemånga som gör. Eh, det är många som ställer sig upp när man spelar den här låten. Mm. är det socialt acceptabelt att sitta ner om alla andra ställer sig upp? Jag vet inte om vi har sådana skarpa koder i, i Sverige. men alltså mig personligen, jag hade inte blivit arg på någon om någon suttit ner faktiskt. Men det är lite som i kyrkan att när alla reser sig så, oj då, så måste man ju resa sig själv. Om det har blivit Men många trots allt sjunger med i nationalsången. Kan det då vara så att det finns olika typer av nationalism och därigenom olika betydelser för nationalsången? Gunnar Broberg kommenterar. Men vi har ju en nationalism som inte nödvändigtvis är knuten då till historien och till det krigiska och som man snarare istället för en sorts um, historienationalism, traditionsnationalism kan kalla för naturnationalism. Alltså att vi gärna sjunger sådana här uh, sånger som är knutna till naturen. Alltså den vi har gratis och som vi har mycket av och som är odiskutabel, som inte är laddad med fula eh, eller uh, tveksamma ideal av något sätt. Det är också något positivt med att sjunga tillsammans. Det är också något positivt med att kunna någonting utan till. Problemet är att eh, kunna fyra verser utan till. Det verkar inte som att eh, vi klarar det längre. Eh, nej, ställa sig upp är också bra gymnastik. Men jag tror också att den här typen av rörelser ger en ibland ett lugn till någonting som annars bara fladdrar förbi och flyter på och som inte har några pauser eller samlingspunkter. Gamla, du fria, du fjällhöga nord Du tysta, du glädjerika sköna Jag hälsar dig vänaste land upp på jord. Din sol, din himmel, dina ängder gröna sommar Hör vindens melodi och se vackra fåglar flyga över himlen så fri, så fri. hati mijadang svenskar mördas, hur känner du dig då? Sitter du och blundar, eller står du och ser på? Fattar du vad som händer, eller vägrar du förstå? När det knackar på din dörr, vad kommer du att göra då? Hur länge håller du käften? Hur länge ska du se på? När dina egna barn blir offer, kommer du fatta då? Där ska du inse att blodet som färgar marken röd även rinner inom dig? Det är ditt eget folk som dör. Det är dags att vakna och våga säga ifrån. Det är dags att inse att Sverige är en vänd nation. Det är dags att vakna och våga säga ifrån dags att inse att Sverige är en enda nation. Så länge du är passiv och vägrar säga ifrån så accepterar du mord, våldtäkter och rån. Ingen kommer att hjälpa dig den dagen du drabbar dig om du vägrar att lyssna får du skylla dig själv. Hur länge håller du käften? Hur länge ska du se på? När dina egna barn blir offer kommer du fatta då. När ska du inse blodet som färgar marken röd? Även rinner inom dig, det är ditt eget folk som dör. Det är dags att vakna, våga säga ifrån är dags att inse att Sverige är en döende nation. Det är dags att vakna, våga säga ifrån. Det är dags att inse att Sverige är en döende nation. ensam vandrat i skogen en solig dag. Hört fåglar sjunga, skådat tall och gran. Skådat örn som flyger högt upp i skyn. Skådat djur som lever ut i led. I naturen är min styrka, skänker mitt sinne frid. Skogars mäktiga grönska, vacker äng och lid. I Sverige allt jag finna, så skänker själen tröst. Mitt hjärta för Sverige brinna, skänker styrka i mitt bröst. färden som mig bär. Mitt hjärta alltid stanna hos de vänner som finns här. Kärleken till mitt land aldrig byta mot makt eller guld. För kärleken är evig för den mig bäst Smålands röda stugor är de minnen som känns bäst Sverige evig trohet, mitt kära fosterland Svär dig att försvara mot hand Älskar din vackra fana här alltid finna ro leva in till döden här jag sätta I årene efter 2. verdenskrig har Danmark underskrevet, uden at det danske folk er blevet spurgt, en masse konventioner dels FN's konventioner, dels konventioner med de arabiske lande, som sikrer, at borgere i de muhammedanske lande stort set har fri bevægelighed i Danmark. Danmark er blevet medlem af et verdensrige, som endnu i sin vorden omfatter en stor del af kloden, og som tilstræber at tilpasse alle folk på hele kloden til samme overordnede normer og værdier. Alle stater, som har underskrevet konventionerne, er bundet af disse konventioner, som binder landene, uanset landenes egne normer og love, som ellers i de fleste tilfælde har været vedtaget ved demokratiske processer. Danmark er derfor formelt ikke længere herre i eget hus, og demokratiet kan vi nu begynde at smide en hvid pind efter. Men Danmark er dog ikke mere bundet af konventionerne, end at disse kan opsiges, hvis altså politikerne vil. Men det er nok her, det kniber. De har jo ikke sørget for at tiltræde konventionerne, for at vi skal træde ud af dem igen. De har deres egen målsætning. Danmark er, er endvidere ikke bundet til at modtage hvem som helst. Reelt har Danmark mulighed for at afvise og hjemsende enhver fremmed, når det er i landets interesse. Selv statsborgerskaber kan annulleres, og ingen konventioner binder os så meget, at de ikke kan opsiges. Der udgår konstant antiracistiske direktiver fra EU, e og det fremgår af gamle EF-tidene og EF-dokumenter, som kan lånes på det kongelige bibliotek, at racisme og antiracisme spiller en stor rolle. Og det spiller nok en stor rolle, fordi racismeparagrafen, det at få lukket munden på danskerne, også lukker munden på dem, der vil stanse islamiseringen og globaliseringen. For at kunne indføre globaliseringen, er det åbenbart nødvendigt at lukke munden på folk, så at man har frit spillerum til at få indført det, som er så bydende nødvendigt for dem, som synes det er nødvendigt man forsøger at indgyde den danske befolkning den opfattelse, at indvandring, det var bare noget, der lige skete. De, alle indvandrere, de faldt lige ned fra himlen. Men det viser sig altså i alle konventioner og EF-tiderne og alle de dokumenter, vi har kunnet finde frem i den sammenhæng, at indvandringen har været forberedt i mange, mange år men det skulle danskerne ikke vide noget om. Det fremgår af samtlige konventioner og af de pakter, man ellers har indgået med de arabiske lande, at der er stor knæfald for islam. De islamiske lande har et stort ord at skulle have sagt. Og nu nøjes man ikke med EU. Forstået på den måde, at EU skal bestå af lande fra Europa. Nej, man udvider min sand den europæiske union til at omfatte arabiske lande. Vi har længe snakket om Tyrkiets indtræden i EU, og hvad tænker de på? Tyrkiet er ikke europæisk, og hvad skal vi med en islamisk stat, som er knyttet til EU? Derudover så har man i al hemmelighed, ifølge Barcelona-processen, ind, øh, aftalt med de arabiske lande, at de er formelt tilsluttet den europæiske union. Det kan godt være, at de rent retorisk ikke er medlemmer, men de har de samme rettigheder og forpligtelser stort set. Så ni arabiske lande er i praksis blevet medlemmer af Europaunionen. Det ser ud som om, at vores flygtningepolitik og alt hvad der vedrører asyl og asylansøgning er et spil for galleriet. Danmark indgik i løbet af 70'erne og 80'erne aftaler med samtlige arabiske lande om, at deres indbyggere stort set kunne få fri bevægelighed i Danmark og kunne blive forsørget og kunne nyde godt af vores bistandshjælp. Så hvad vi skal med al asyl og asylansøgning, det må være for at holde danskerne hen med snak. Der er stort set ingen begrænsninger i indvandringen ifølge disse konventioner. Men det hele er ikke kun et spørgsmål om, om Europaunionen og de arabiske lande. Det er også et spørgsmål om de hemmelige selskaber, som står bag hele dette projekt, der hedder indvandringen. Omtrent samtidig med den trend, der gjorde modstandsbevægelsen upopulær, inviterede prins Bernhard af Holland tidligere sortskjorte og ledende, sortskjorte, ledende folk til et møde på Hotel Bilderberg i Østerbæk i Holland for at tale om Europas økonomiske fremtid. Og der opstod en gruppe bestående af prominente mennesker fra hele Europa samt fra USA, som nu sidder og trækker i de økonomiske tråde i Europa og på hvilke betingelser og hvilket formål. Det fremgår af en af deres publikationer, at 300 mennesker, som alle kender hinanden hver især, styrer målsætningen med det europæiske kontinent. Og her kommer et uddrag af hæftet. De naive er villige til at tro, at revolutionerne er spontane, at de skyder op som champignoner under et træ på en nat men de, der har fået mulighed for at se ind bag historiens kulisser, ved, at sådan forholder det sig ikke. Den bolsjevikiske religion i 1917, som vel som den nationalsocialistiske i 1933, har været forberedt i lang tid inden. Dette forudsatte naturligvis en plan, men også en rigtig organisation bestående af store og betydelige personer og erfarne soldater. Organisationer af den art kan ikke eksistere uden penge. Penge, som er krigens nerve, er også revolutionens nerve. Hvem har finansieret revolutionære kræfter i Frankrig, Italien, Rusland og Tyskland? Svaret har højfinansen og revolutionerne. Det fremgår af samme publikation, at man stræber efter en verdensregering og den verdensregering skal indføres under alle omstændigheder. For mere end 65 år siden arbejdede, arbejdede man i Tyskland under nazisterne med et EU-projekt. Man arbejdede også for en verdensregering. De to ting er de vigtigste punkter i den nazistiske ideologi og også i den nuværende ideologi. Nu skal man ikke sige, at fordi nazisterne har opfundet noget, så er det noget skidt. Det behøver jo ikke at være tilfældet. Men vi ved i hvert tilfælde, at nazisterne arbejdede på Europaunionen, og den begyndte med nazisterne. Og vi ved også, at Das Dritte Reich var be- begyndelsen til verdensregeringen. Vi har tidligere påpeget den omstændighed, at man i 1940 ytrede betænkeligheder ved at foretage sig noget, der kunne minde om en udfordring. Derfor afholdt man sig fra, mod, fra modstand. I år 2006 ytrede man betænkeligheder ved at foretage sig noget, der kunne provokere muhammedanerne, efter at disse reelt i kraft af afbrændinger af danske ambassader havde erklæret Danmark krig, og der lød kraftige opfordringer fra politikerne – Straffen herfor ville antagelig have været høj, som den også var under sidste verdenskrig, i det politikerne beskyttede de fremmede indtrængere mod dansk selvforsvar. Det samme vatnissepjat, som før og under 2. verdenskrig, som før og under 2. verdenskrig, eller måske bevidst taktik. Vores statsminister viste i begyndelsen lidt af den danske stolthed ved at nægte at undskylde men siden blev alt glattet ud. Vi havde forventet et større mandsmod og en større kampånd fra vore politikere, men nej, alt mundede igen ud i skvatte hensyn til muhammedanerne. Der er ufattelig mange lighedspunkter mellem optakten til 2. verdenskrig og nutiden. Der er så mange paralleller i strømningerne, at det ikke kan være tilfældigt. Det tegner et mønster, et mønster, der ser ud til at være ensartet, med få undtagelser. Ved en jubilæumsfest i den danske forening fremgik det, at rigtig mange lytter til Radio Holger. Det virker næsten som om, at den har fået en større lytterskare, end da den kom ud i den officielle radio. Om det så er på Grønland, så lytter man til Radio Holger. Så alt i alt har lukningen af den officielle Radio Holger nok været til større fordel i længden. Og til vores venner af den globale fascisme, som med garanti sidder og lytter med her på Radio Holger, kan vi sige, at vi synes, jeres dækning af det racistiske område er alt for tyndbenet. Først var der Mogens Glistrup, så var der Pia Kærsgaard, så var det Radio Holger og Kai Wilhelmsen. Men ærligt talt, tre racister, ud af alle de mange racister, som I siger er i Danmark, er det ikke lidt tyndbenet. Men hvis I mangler stof til jeres giftige penne, så synes jeg, I skal gå ind på www.kvinderfordanmark.org.